أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه يدون اسم صلوات السلام وقصنا الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم الشرط الخامس بيتي بردوسل كاجي شيء رحمة الله عليه إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر كاجي بيسات بيتي بردوسل otklanjanje, otklanjanje nečistoće sa tri, sa troje. Min al bedani od thaubi wal buka'a. Sa tijela, i mjesta. A dokaz tome su riječi Allaha tabarik wa ta'ala wa thiyabaka fa tahir. I svoju odjeću očiste. Znači, da bi namaz bio ispravan, potrebno da čovjek skine nečistoću sa tri stvari da skine, da otkloni nečistoću sa tri stvari. Sa tijela, sa mjesta i sa odijela. Znači tijelo, znači da bude, na primjer, na njegovom tijelu u smislu da bude na koži. Ili na odijelu, znači da bude na odjeći. Ili na mjestu, znači na mjestu je čini seđdu, odnosno ono što dotiče svojim e, udovima kada ide, kada ide na seđdu. I pisac je ovdje spomenuo dokaz tome, a to su riječi Allah tabarhu ta'ana wa thiyabaka fatahir. Ta Znači to su od prvih ajeta koji su objavljeni u suri Al-Muddathir wa thiyabaka fatahir i svoju odjeću očisti. I ovdje jedan broj islamskih učenjaka spominje i veliki broj mufesira je bio na mišljenju i stanovišu da se odnosi na a, e, svoju odjeću očisti, to jeste očisti svoju dušu od loših osobina. Međutim, to što spominje Ibn Kesir, rahmatullahi alihi, u svom tefsiru, da ovo obuhvata i čišćenje duše, i čišćenje srca i duše, i također čišćenje čišćenje odjeće. Dobro, međutim, s obzirom, kao što sam prijatelj navio radi kratkoće ovog dijela, da pisac, da mu sad lađe lašanu sminuje, e, nije, pisac radi kratkoće djela nije spomenuo stvari koje su nečiste. I ovo je jedna veoma bitna stvar da znate, a to je što veliki broj ljudi kod nas, e, da kažemo, miješa stvari koje su e, prljave, prljavštinu i neđaset. Znači ove dvije stvari nisu iste. Znači, na primjer, čovjek da ima na sebi blata, Znači to je da kažemo, ljudi kažu prljav, ili da se obletni. Znači jedno je da čovjek bude prljav, a drugo je da bude nečist. Znači da bude nečist u smislu nečistoći. Jer su došle, znači u Koranu i Sunnatu, su došle određene stvari da su neđaset. Šta znači neđaset? Znači neđaset da su nečiste, znači nisu čiste. Što znači između ostalog da čovjek mora da se od tih stvari očisti kada obavlja, kada obavlja namaz. Dobro. Koje su to stvari? Znači ovdje pisac nije spomenuo, međutim ja ću vam ovdje spomenuti, znači da znate radi važnosti i bitnosti ovih stvari. I zato ove stvari ukazujete i govorite ljudima. Još jednom vam kažem, zato što veliki broj ljudi misle da je isto priljavština i nečistoća. Pa ljudi kažu, nisam mogu okranjati zato što sam bio priljav. Kako bio priljav? Kaže da bio priljav radi u garaži i tako dalje. Znači ne. Znači, e, da si prljav, da ne možeš da klanjaš, znači misli se, znači misli se na šta? Znači, misli se da na sebi imaš stvari koje je neđasad, kao što je, na primjer, mokraća ili od onoga što ćemo, od onoga što ćemo spomenuti. E, stvari koje su nečisti, nečiste su sljedeći. Znači, prvo je mokraća. Znači, prvo je mokraća. Kada u pitanju, znači, mokraća, znači, mokraća znači, je li, e, ono što izlazi iz polnog organa i to se smatra e, i onaj nečist, međutim ono što također izlazi i što je također nečist, znači možete spomenuti su sljedeće stvari. Znači nešto što se zove mezija, mezija. Znači mezija je sluz koja izlazi prilikom nadražaja. Koja izlazi prilikom nadražaja. E, također sluz koja izlazi iz polnog organa, druga vrsta jeste nešto što se zove vedija. Vedija. Vedija e, je nešto što izlazi u većinu slučajeva nakon napornog mokrenja i slično to mi. Znači, mezija je nešto što izlazi znači, prilikom nadražaja kada čovjek osjeti strasti. Međutim, kada čovjek ima, na primjer, naporno mokrenje, pa prije ili poslije ono što izlazi, zove se uadija. Znači, jedno i drugo, jedno i drugo su nečist. I poslije nije potrebno samo da se abdesti. Potrebno je da se abdesti. Potrebno da se šta? Potrebno da se šta? da se abdesti. Znači ovdje također jedan broj ljudi misli, znači kada mu izađe posebno ovo prvo mezija, da je potrebno da se okupa, ne. Znači ko što je došlo u hadisu Bukhari i muslimu, pa da li je radijallahu ta'la anhu, kaže, da li je radijallahu ta'la anhu, kaže, kaže, kuntu rađulan medzaim. Kaže, bio sam čovjek koji je izlazila mezija. Pa sam se stidio da, Allah, da upitam Allahog posanika sallallahu alaihi wasallam zato, zato što je njegova čerka bila za mnom. Pa sam kaže, naredio jednom od ashaba, pa je upitao, pa je rekao posanik sallallahu alaihi sallallahu alejhi ve sellem jeva se dekana, uve te vabba, neka opere svoj polni organ i neka se abdesti. Znači potrebno je samo da se abdesti, da opere zato što je neđas i da se abdesti. Zatim takođe ono što izlazi je bilo pranje, znači što smo, što smo uh, spomenuli, I Allah najbolje zna, znači kao što sam rekao, znači da mi se čini da to, znači da ispravno mišljenje, da je gubi abdest i da je to, da je to nečist. E, ono što ovdje želim da spomenem kada je u pitanju e, mokraća, jeste da ono što je došlo u sunat poslanika, alihi salatu selam, jedno mišljenje koje je ispravnije, jeste da mokraća muškog djeteta koje ne jede hranu, muško djete koje još ne jede hranu, da je dovoljno samo da se poprska. Da je dovoljno samo da se poprska, dok druge nečistoće moraju da se operu. Šta znači da se operu? Znači da se operu, da se na to pospe voda. Da se na to pospe voda. Znači, izuzetak od pranja je šta? znači muško dijete, znači mokraća, muškog djeteta koje ne jede hranu. Znači ovo ne znači da njegova mokraća nije nečist, nego znači da je šarijat olakšao, da je došla tahfif, olakšica, za način njegovog pranja, a to je da se samo poprska. Znači uzmeš, na primjer, rukom poprskaš mjesto gdje se djete pomokrilo. Međutim, o ženskog djeteta treba da se, da se opere kao i od drugih nečistoća. I također uzetak ovdje je mezija. Znači ovo prvo spomenuto, a to je Također, što je došlo i mišljenje koje je ispravno, jeste da je dovoljno da se samo poprska, da ni obaveza pranja, nego da može da olakšica budje da se, da se poprska. Ovdje želim sada vam vas spomenem, e, kad smo ovo spomenuli, znači, jeli, e, da spomenem razliku između oprat i poprskat. I također oprati ruku e, prilikom abdesta i potret. Znači, ovdje ljudi e, ne poznaju i ne pravi razliku. Naprimjer, kada je u pitanju zmanje abdesta, šta je pranje, šta je, šta je gusul. Znači, pranje nije, znači sad, na primjer, perješ ruku iz, do iza lapta. Znači, nije pranje da sad moraš na ovo, na jednu ruku, na desnu ruku, da potrošiš pola litra vode. Znači, dovoljno je da, znači, toliko vode staviš na, da kažemo, na primjer, desnu podlakticu, da samo nekolike kapi kap, kapnu sa tog dijela. Ostalo je dovoljno da rastrljaš. Znači, to se smatra pranje. Znači, pranje, trljanje, da kažem, e, trljanje prilikom koje kapne nekoliko kapi, znači to je pranje. I na osnovu toga možete razumijeti hadis poslanika sallallahu alaihi sallam, da se poslanik abdestio sa jednim muddom. Šta je jedan mud? Znači jedan mud je onoliko vode koliko može da stane u dvije šake. Onoliko vode koliko može da stane u dvije šake, to se smatra šta? To se smatra muddom. A sa četiri muda, to jeste sa jednim sa'om, poslanik sallallahu alaihi sallam je uzimo gusul. Znači poslanik alaihi sallatu wasallam se šta? Poslanik sallallahu alaihi sallam se gasulio. Znači da uzmeš vode i staviš na ruku, znači da kažemo staviš prvo malo na dlan i zatim ostalo na ruku tako toliko da bi kapnulo, znači to se sma, da, da, da, da, da bude kapi koje će spasti sa tog guda, to se smatra pranje. Dobro, šta je potiranje? Potiranje je da uzmeš ruku koja je mokra, znači otvoren ruku je mokra i da potareš. To je potiranje. Međutim, dok ovo, da prospiješ vodu na ud, da tako kažem, da pospiješ vodu na ud, to se smatra pranje. Tako isto kada je u pitanju pranje odjeće. Znači, pranje odjeće jeste, znači, neki misle da, je, da, da, da poprskaš da je to pranje odjeće. Ne, nego da pospiješ vodu po onom mjestu gdje je neđaset, znači, to je pranje. I zato vodite računa, znači, ovim, ovim terminima, zato što su propisi šariatski vezani za ove stvari. Zatim druga stvar, druga stvar koja nečist jeste izmet. Znači izmet, znači ono jel, što izlazi prilikom velike nužde. Treća stvar jeste, jeste krv. Znači krv je neđaset. Znači krv je neđaset. Četvrta stvar, izmet životinja koje su zabranjene jesti. Izmet životinja koje su zabranjene jesti. Znači njihov izmet je šta? Nečist. Što znači? da je da izmet životinja koje su dozvoljene jesti, njihov, <clears throat> njihov izmet nije nečist, nego je čist. I ovdje postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, međutim ovo je mišljenje ispravnije. Znači što znači e, mokraća krave ili mokraća ovce je čista. Ako bi ljude zadesila, znači nije obavezno da se, da se opere. I također izmet. E, naravno, ovo je rekao sa mišljenje ispravnije, to je mišljenje Šafi Handalija. Na osnovu hadisa, je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam naredio, kada je došla skupna koja se požala na bolu stomaku, poslanik alaihi sallatu sallam je naredio da, da popiju od mokrače, e, od, od devine mokraće. Pa su se od toga izliječili. E, međutim, kod Hanefija i kod Malikija se to smatra neđasetom. Međutim, rekao sam da radi dokaza da Allah najbolje zna da je ovo mišljenje, da je ovo mišljenje ispravnije. Zatim, divlje životinje, sve divlje životinje su šta? one su nečiste. Znači sve divlje životinje su nečiste. Znači divlje životinje se smatraju nečistom. S tim što, znači pranje od nečistoće od divlje životinje, izuzetak s, o, o, od svega toga jeste pas. Znači, a to je što je nečistoća psa, znači potrebno da se opere sedam puta. Da se opere sedam puta, a da jedan put bude sa, da jedan put bude sa zemljom. Da jedan put bude sa zemljom. Zatim sljedeća stvar, jeste sve što ugine. Znači sve ono što ugine, znači to se smatra, to se smatra, to se smatra šta? Znači to se smatra nečistoćom. Znači sve jedno, e, znači bilo od životinja koje su dozvoljene jesti ili životinja koje nisu dozvoljene jesti, znači to se smatra šta? Znači to se smatra neđasetom. Osim čovjeka, osim čovjeka, znači čovjek kada umre, on je čist. Znači vjernik je čist, bio živ, bio mrtav. I ono što ugine u, u moru, Znači ono što ugine u moru, znači to je čisto. Znači još jednom ponavljam, znači ono, sve ono što ugine, znači to se smatra šta? Znači smatra se, znači, znači stočom. Osim, osim čega, osim čovjeka i osim onoga što ugine u moru. I sedma stvar, alkohol. Znači ono mišljenje koje je ispravno i mišljenje džumhur me, sa četiri mezeba jeste, znači da je alkohol nečist. Da je alkohol, da je alkohol nečist. Da je alkohol nečist, mada, Znači, postoji mišljenje da alkohol da je čist i to se prenosi jednom broju Leme i Šehe Husebin, rahmatullahi alihi, je smatrao, odabir, odabirao mišljenje da je alkohol čist. Međutim, ono mišljenje koje mi se čini, Allah najbolje zna, jeste da je alkohol, da je alkohol nečist. Dobro. Ove stvari koje smo spomenuli, ukratko, to su stvari koje su neđasit. Ovo, to su stvari koje su neđasit. I one moraju da se otklone, da i čovjek otkloni, kao što smo rekli, sa tijela, mjesta i odijela kada želi, kada želi da obavi, kada želi da obavi namaz. Dobro, sada ovdje postoji nekoliko pitanja, a to je, e, koje se često postavlja, to je, na primjer, ukoliko bi se desilo da čovjek klanja, a da je na sebi imao nečistoću za koju nije znao, ili je zaboravio da na sebi ima nečistoće. Kakav je propis toga? Znači, čovjek, na primjer, e, znaš da imaš sad, na primjer, na, e, na primjer, da imaš na rukav nečist. Ili, na primjer, na odjeću, na odjeću, na vešu. Međutim, zaboravio si, zaboravila si, uzeo si abdest, uzela si abdest i klanio si. Međutim, tek posle toga se sjetilo. Znači, kakav je propis? Ili, na primjer, da se desi da klanjaš, misliš da nemaš i posle namaza vidiš da si na sebi imala na čistoću. Kakav je propis toga? Propis toga je da je namaz ispravan. Propis toga je, znači, da je namaz, da je namaz ispravan. Znači, propis toga je da je namaz, da je namaz ispravan na osnovu, znači, predaje gdje je Boži poslanih sallallahu, gdje je prenosi da je Boži poslanih sallallahu znači, da je Boži poslanik alaihi salatu wasalam, znači bio u namazu, pa da je skinuo, da je skinuo, e, <clears throat> pa da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam skinuo e, svoju obuču. Pa su to učinili i ashabi, znači skino je tokom, tokom e, namaza. Pa je posle toga rekao da mi je došao Džibril koji ga je obavijestio da na njemu ima nečistoće. Znači šta, nešto to upučuje? Znači upučuje, Znači, Boži poslanik Ali Salatu Selam nije obnovio namaz, što znači da onaj dio namaza koji je klanio sa nečistoćom da mi je ispravan. Zašto? Zato što je to učinio radi neznanja. Znači, još jednom ponavljamo, ako bi čovjek klanjao, a na sebi imao nečistoću, međutim, ta neč, uzrok postojanja te nečistoće bilo neznanje ili zaborav, onda u tom slučaju njegov namaz je šta? Njegov namaz je ispravan. Njegov namaz je ispravan. Također, od pitanja koja se postavljaju jeste da ukoliko čovjek e, klanja, na primjer, želi da obavi namaz, međutim, mjesto gdje želi da obavi namaz, e, postoji e, mjesto gdje će obaviti namaz, tu je nečistoća. Na primjer, e, da, da bude, na primjer, da, ja sam primjer naveden, naveden. Na primjer, želiš u kući da klanjaš, da klanjaš na tepiju. I znaš, na primjer, da se na tom dijelu gdje želiš da klanjaš, dijete pomokrilo. I nisi to oprala. Da li je dozvoljeno da potom je samo staviš nešto, da klavi, staviš sa džadu, i da onda dobojiš namaz. Znači ispravno je. Znači ukoliko bi se desilo da, da klanjaš na nečemu što je čisto, ispod toga se nalazi neđaset, ne škodi. Znači bitno je da direktno nisu docaju sa nečim što je nečisto. Da direktno nisu docaju sa nečim, sa nečim što je, e, direktno docaju sa nečim što je, što je nečisto. Znači što jednom ponavljam, znači ovo je ukratko, znači vezano za ovaj, znači za ovaj šart, a to je otklanjanje, otklanjanje, e, neči, otklanjanje nečistoće, znači spomenu smo šta je neč, nečistoća, zatim sam rekao da, to, da otklanjanje toga biva vodom, e, postoje određeni izuzetci, a to je, na primjer, dijete koje je, znači muško dijete koje još ne jede hranu, i također kada je u pitanju mezija, znači od, e, dovo, može da se otkloni samo da se poprska, zatim kada su pitanju divlje životinje, da je ispravno, e, od, e, kada su pitanju divlje životinje, da, da pas, znači da je potrebno da se sedam puta opere znači ono znači što je one, što se onečistilo e, što je onečistio pas znači to su osnovne stvari kada, kada je u pitanju kada je u pitanju ovaj ovaj šart kaže pisac da mu se ve sellem šanu je šart sadis šesti šart ili preduslov satru al aura pokrivanje pokrivanje stidnog mjesta e, pisac je ovde na samom početku spomenuo da je konsenzus islamskih učenjaka da ona osoba koja klanja bez pokrivanja stidnog mjesta, da je nije namaz da ispravo. Rekavši ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salatin man salla urijanan wa huwa yaqdir. Da je konsenzus islamskih učenjaka da onaj koji klanja bez pokrivanja, a da nije pokrio stidno mjesto, wa huwa yaqdir, a u stanju da pokrije stidno mjesto, da je njegov namaz neispravan. Uh, ovdje želim samo kratko da kažem da je iđma, konsenzus, uh, jedan od četiri osnovna izvora šarijata, a to je Kur'an, sunnet, iđma i kijas. I zato često puta kada se spomene iđma, kada se spomene konsenzus, da kažemo tu govor završava. Zato što to upućuje, upućuje da su svi islamski učenjaci složni oko određenog oko određenog propisa. Naravno, a e, ta iđma se oslanja na prethodne izvore, to jeste na Kur'an i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ovdje naravno sada radi kratkoće, nećemo, nećemo opširnije govoriti, nećemo opširnije govoriti o iđma'u. E, ovdje pisac spomenuo ovo huwa yaqdir, a on je u stanju što znači da ako se desi da osoba nije u stanju da pokrije stidno mjesto, znači klanjače, a da nije po, da njeno stidno mjesto je otkriveno. Naprimjer, ne do Allah da Allah Jelšan uskuša čovjeka da bude u zatvoru, da bude nigdje zatvoren ili da bude nigdje zatočen i tako dalje, da ne može da izađe, onda u tom slučaju, ukoliko nije u mogućnosti, onda se njega spada, spada ova stvar. Jer inače, šarijatsko pravilo je la wajibe ma'al ajzi da nema vađiba sa nemoći. To jeste, ukoliko čovjek nije u mogućnosti da izvrši vađib, kao što će, kao što ćemo i kasnije spomenuti kada je, na primjer, obavljanje namaza, odnosno kijam u namazu, ako čovjek ne može da obavi e, vađib, onda sa njega, onda sa njega spada, sa njega spada ta obaveza. E, ovdje želim sam da spomenem, e, normalno, naravno kažemo, znači da je ovo kratka poslanica u kojoj pisa spomenuo osnovne stvari, a jeli, u komentaru neke stvari možemo spomenuti kraće, negdje možemo spomenuti opšebnije. Znači, islamski učenjaci kada govore o pokrivanju stidnog mjesta, znači, između staro kažu da postoje dva uslova ili da kažemo dva preduslova za pokrivanje stidnog mjesta, a to je da pokrivanje stidnog mjesta znači bude znači, čistom odjećom, znači odjećom koja je čista, ne sa nečim što je neđaset, I druga stvar jeste da bude tako, da kažemo, e, da bude sa takvim materijalom da se ne oslikava ono što je ispod. Odnosno, znači da se ne vidi e, boja kože ispod. Znači da ne bude tako tanka da se vidi boja kože ispod. Kao što se to kaže, bima la jesiful bešara. Znači ono, znači ispod čega se može, ispod čega se koža, koža može vidjeti. I zato, e, kao što mislim da smo već kazali, znači da iz ovoga vidimo veliku grešku, znači greška koja uh, ukazuje na neispravnost namaza, oni koji obavljaju namaz, sjedno da li se radilo muškarcima ili ženama, u pojedinim, jeli, u određenim situacijama da obavljaju namaz tako u tankoj odjeći, znači da, znači na primjer, e, da se ispod toga vidi boja kože, odnosno da se vidi, da se vidi njihovo, da se oslikava njihovo tijelo u smislu da se vidi boja kože. Tako, znači, e, ta stvar znači nije ispravna, odnosno znači nije se postiglo, znači pokrivanje, nije se postiglo pokrivanje stidnog, nije se postiglo pokrivanje stidnog mjesta. E, zatim ovdje pisac spomenuo šta je e, avret kod e, granica avreta kod muškarca i kod žene, a to je rekavši u haddu avrata rađun min asurrat ili rukbeti. Znači da je e, stidno, stidno mjesto kod muškarca od pupka pa do koljena. Znači stidno mjesto kod muškarca od pupka pa do koljena. E, kod jednog bora islamskih učenjaka samo koljeno ulazi u stidno mjesto, dok drugi kažu da koljeno nije stidno mjesto. I ovo da se, da je, e, e da je ovo avret muškarca ukazuje hadis koji je zabilježio e, imam Eddara Kutni od Amra ibn Šaiba, an abih, an jeddihi, a on od svog oca, a on od svog djeda. I ovaj hadis je Hasan, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, <clears throat> da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ma baina surrati wa rukbati awra ono što je između ono što je između pupka i koljena i koljena to je avret e, posle toga je pisac spomenuo stidno mjesto žene kaže wal hurratu kulluha awratun illa wajhaha fi salati a kaže žena znači žena je čitava avret osim lica osim lica u namazu e, islamski učitelji kada govore o stidnom mjestu žene e, da kažemo pravi razliku o govoru o avretu žene u namazu i van namaza. To jeste o avretu žene, da kažemo, e, pred muškarcima, znači kada izađe na ulicu, znači pred strani muškarcima, i kada je u, kada je, i kada je u namazu. Kada je u pitanju uh, e, avret žene kada izađe, uh, poznato vam je razilaženje islamske učenjaka da li je obavezno pokrivanje lica ili ne. Međutim, kada žena klanja sama u kući ili kada klanja pred e, osobama koje su joj dozvoljene, znači koji su mahrami, onda ne, znači, sva žena je avret osim lica i šaka. Osim lica i šaka. Znači žena će obaviti namaz, to jeste obavezno je pokrije sve osim lica i šaka. Jedan broj islamskih učenjaka dozvoljava otkrivanje stopala, znači u namazu, međutim, opreznije, znači opreznije, ahvat jeste, znači da kažemo, znači mišljenje džumhura, većina islamskih učenjaka koji glasi da je dozvoljeno samo da otkrije lice i da otkrije, i da otkrije, i da otkrije šaki. E, pisac se zatim ovdje spomenuo dokaz tome, a to je od dalilu qavluhu ta'ala, dokaz tome su riječi Allaha tabarika wa ta'ala, a to je 31. ajti sure A'raf, gdje uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala kaže, ja bani Adama hudu zinatakum anda kulli mastu. O sinovi, Adamovi, lijepo se obudite prilikom obavljanja namaza. Ej, anda kulli satu anda kulli salat, to jeste prilikom obavljanja svakog namaza. Islamski učenjaci kažu da je ovaj ajet objavljen, povod objave ovog ajeta pokrivanje stidnog mjesta zato što su mušrici e, prije dolazka Islama obavili, oba, e, obavljali tavaf oko Kabe bez odjeći. Obavljali su tavaf oko Kabe bez odjeći. Pa je došao ovaj ajet u kojem se kaže da se lijepo obuku, to jeste prije svega da pokriju svoje stidna mjesta. Međutim, kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka, da u ovom kuranskom ajetu Allah Đelešanu se obraća i naređuje vjernicima, odnosno naređujem u smislu pohvalnog, znači da ne samo da pokriju stidna mjesta, nego da se inače lijepo obuku. Znači svaki put kada čovjek hoće da obavi namaz, da obuče neku, da obuče lijepu, da obuče lijepu, da obuče lijepu odjeću. E, naravno, postoji još e, pitanje, da kažemo, e, koji su vezane za, za avrat, međutim ovo što smo spomenuli ukratko, od tih pitanja jeste ako bi se desilo da se čovjeku ili ženi nenamjerno u namazu otkrije jedan dio avreta. Na primjer, desi se žena, na primjer, klanja i nenamjerno se otkrije dio kose. Znači, kakav je propis toga? Znači, ako se otkrije nenamjerno i ako žena odma to pokrije, znači, šala i tala namaz je ispravan. Namaz je ispravan. Znači, ukoliko bi se klanjalo da žena klanja, desilo da žena klanja, međutim, e, nenamjerno se otkrije jedan dio kose i ona odma to pokrije, inšala i ta'ala, znači, on mišljenje koji ispravno jeste da je namaz, da je namaz ispravan, Allah najbolje zna. Poslije toga pisac kaže šart sabija, sedmi preduslov, sedmi šart jeste duhulul vakti, nastupanje, nastupanje namaskog, nastupanje namaskog vremena, nastupanje namaskog vremena. I ovdje je pisac e, spomenuo od dokaza, da kažemo opšte dokaze, a to je od dalilu mine sunne, dokaze sunnete, hadithu Džibril, hadith Džibrila, alihissalam. أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين da je poslanik, da je Džibril alaihi salam došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da mu je bio imam. Da je bio imam poslaniku alaihi salatu wasalam na početku namaskog vremena i na kraju namaskog vremena. Pa mi je rekao, o Muhammede, ono što je između ovog dvojega, o izme, ono što je između ovoga dvoje, to je, to je namasko, to je namasko, namasko vrijeme. A pa ovi hadisi, znači ja i radi, e, jeli, kratkoće, znači neću spominjati ovdje večeras, znači to su znači, poznati eh, hadis Džibrila u namaskim vremenima, gdje hadis e, gdje je Džibrila alaihi sallam došao da podući poslanika sallallahu alaihi wa sallam namaskim vremenima, i, eh, i to su, duži, duži hadisi, međutim spomenču, znači ukratko, znači ono što je vezano za namaska vremena. I zatim je pisac ovdje spomenuo kao dokaz još dva ajata koji ukazuju da je namaz vezano za vaktove, a to je ajet 103. ajet sure An-Nisa, gdje uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže inna salata kanata ala mu'minina kitaban mavkuta, da je namaz vremenski određena obaveza vjernicima. Da je namaz vremenski određena obaveza vjernicima, kaže pisac ej mafrudan fil avqat, to jeste naređena u vremenima. Znači, vezana je za određena vremena. A zatim je spomenuo <coughs> ono što također ukazuje na vremena, u delilu al-avqat, je spomenuo 78. ajeti sure Isra gdje Allah Đalešanu kaže Aqim as salata li duluki shams ila al lejle wa Qur'an al fajr inna Qur'an al fajr kana mashhuda wa obavi namaz prilikom uh, prilikom izlaska uh, sunca i prilikom uh, nastupanja noći uh, i što ukazuje znači da je namaz da je, da je namaz vezan da je, da je namaz vezan za da je namaz vezan za uh, za pojavu odnosno za uh, znači za, za, za prirodne pojave, to jeste da je vezan za položaj, za položaj sunca i za dan i za noć. E, kada su pitanje namaska vremena, e, spomenut ću ovdje ukratko, znači koja su, e, normalno mi danas imamo olakšano, znači imamo olakšano, a to je da imamo takozvanu vaktiju, znači gdje vidimo u koliko sati nastupa podnje, koliko sati nastupa ikindija, u koliko sati nastupa akšamjacija i tako dalje. Znači, ukoliko sati nastupa podne, ukoliko sati nastupa uh, eh, ikindi, akša, mjece i tako dalje. Međutim, uh, kako bi znali, znači, uh, jer namaz su ve, vezani za položaj, znači za, uh, za vremena, znači spomenut kada je podne namaz, kada je ikindija namaz, kada je akša, akša mjecija, sabah i tako dalje. Znači, podne namaz, nastupanje podne namaza biva kada sunce krene sa polovine neba. Znači, kada sunce krene sa polovine neba. Znači nekada su ljudi to računali, odnosno u osnovi to se računa e, nekim predmetom. Znači, na primjer, uzme se, e, da kažemo, jedan štab i stavi se, e, znači stavi se na ravnicu i gleda se sjena tog, gleda se sjena tog štaba. Na primjer, kada sunce, jeli, od, kada ide ujutru sa istoka ka zapadu, znači sjena biva, sjena biva, sjena biva, znači sjena biva okrenuta prema zapadu. E, onog momenta kada sjena nestane, onog momenta kada sjena nestane, to znači da je sunce na sredini neba. Pa kada se sjenka malko pojavi, to se u fiku zove fej'u zawal. To se u fiku zove fej'u zawal. Znači, ona prva sjenka koja se pojavi, to se zove fej'u zawal. Znači, ta sjenka se ne računa. Nego se računa, znači, od početka nje. Znači, kada ona počne, ono prvo što se pojavi, to se ne računa. Kada ono počne da se povećava, pa sve dok, kada ono počne da se povećava, pa sve dok e, sjena jednog predmeta ne bude koliko je taj predmet, koliko je taj predmet, znači to je vrijeme podne namaza. To je vrijeme podne namaza. Znači, otkad, znači, ono, da kažemo, e, se pojavi, pa sve dok ne bude sjena predmeta koliko je taj predmet, to je to je podne namaza. To je vrijeme podne namaza. I tada završava podne namaz i nastupa, nastupa ikindija namaz. Ikindija, nam, ikindija namaz, znači traje od tada, to jeste od kad cena nekog predmeta bude koliko je sam, koliko je sama dužina tog predmeta, pa sve do, pa sve do zalaska sunca. Pa sve do zalaska sunca. Međutim, ikindija, obratite pažnju, i ikindija namaz ima dva vremena. Ikindija namaz ima dva vremena. Prvo vrijeme je vrijeme e, vaktul ihtijar, odabrano vrijeme. To jeste kada čovjek, ukoliko obavi namaz tada, nema nikakvu pokuđenost. I to traje, to traje do isfiraru šems, Znači, dok, e, da tako kažemo, pod navodnicima, dok sunce ne požuti. Jedan broj leme kaže, to jeste dok sunce ne ostavi tako da u njega možemo gledati. Znači, da u njega ono, ljeti, znači, možemo gledati svojim očima bez da čovjek ono žmirka. Znači, to je vrijeme kada je, znači, kada čovjek obavi, e, kada čovjek može da obavi ikindiju namaz bez ikakve pokuđenosti. Poslije toga, pa sve do zalaska sunca, zove se vaktu darura. Znači vakat, znači vrijeme nužde. Znači tada čovjek može obaviti namaz nužde radi. Znači, na primjer, desilo se čovjek bio bolestan ili, na primjer, e, desilo se musafir dođe sa puta i tako dalje. Međutim, da čovjek, e, čovjek ako u tom vremenu obavi i ikindiju namaz, smatra se da je obavio ikindiju vremenu. Smatra se da obavi obavio ikindiju u vremenu. Međutim, ako, ako to učini namjerno, ako namjerno ostavi ikindiju do tada, znači iz ovoga vidimo opasnost, znači da se tehiri, ko što kažu kod nas ljudi, znači da se odgađa sa ikindijom. Ukoliko čovjek namjerno tada klanja ikindiju, kod jednog broja islamskog čenjaka, znači njegovo, e, taj njegov čin je mekruh, pokuđan. Međutim, kod jednog broja islamskog čenjaka, taj njegov čin je haram. Znači, odgađanje ikindije do tog vremena je haram. I Allah najbolje zna, možda je ovo ispra, možda mišljenje da je haram, možda je ispravnije. Na osnovu riječi poslanika, alihi salatu wasalam, kada opisuje uh, one koji obavljaju uh, e, ikindi u tom vremenu, kaže tilke salatu munafiqin, tilke salatu munafiqin. To je namaz lice licemira, to je namaz lice licemira. Pa kaže, kao što spomni Ibn Kudam al-Maqdisi u svom dijelu al-Mughni, kaže ovo poređenje sa dijelima munafika ukazuje da je taj čin, da je taj čin haram. A Allah najbolje zna. Zatim kada zađe sunce, tada nastaje, tada uh, nastupa akšam. Kada zađe sunce, tada nastupa akšam, i on traje sve dok nestane crvenilo na nebu. Sve dok nestane crvenilo na nebu. Kada nestane crvenilo na horizontu, znači tada nastupa, tada nastupa jacija. Kada nastupa jacija. Jacija traje sve do nastupanja, sve do nastupanja druge zore. Sve do nastupanja druge zore. E, ovdje jacija namaz, isto kao i kindija, ima dva vremena. Ima dva vremena. Prvo vrijeme je do prve trećine noći. Prvo vrijeme je do prve trećine noći jedan broj učenjaka kaže do polovine noći, međutim možda jedan, neke prede ukazuju na pola, neke ukazuju na trećinu noći. Međutim, ono što je mimo toga, znači jeste znači, vrijeme darure, vrijeme nužde, isto kao što isto kao što u pitanju sa ikindio namazom, isto kao što smo rekli kada u pitanju ikindio namaz. Znači, odabrano vrijeme jeste ili do tri, trećine ili do polovine. Međutim, ono mimo toga jeste, jeste, jeste znači, vrijeme nužde, Sabah namaz je od pojave, od pojave zore, od pojave zore, pa sve do izlaska, pa sve do izlaska sunca. Pa sve do izlaska sunca. Znači to je vrijeme sabah, sabah namaz. E, ono što je pohvalno naravno jeste, ono što je pohvalno naravno jeste da se namaz klanja u njegovom prvom vremenu. Da se namaz klanja u njegovom, u njegovom prvom vremenu na osnovu velikog broja predaja i hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam uh, od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ukazuju, koji ukazuju na to. Naravno, uh, ono što je došlo u sunnet poslanika alejhi salatu wa sallam jeste da izuzeta toga uh, podne namaz prilikom velike vrućine. Kada uh, podne namaz prilikom velike vrućine, e, spominje se da je pohvalno da se odgodi, da se, o, da se odgodi dok se dok vrijeme ne zahladi. Jedan broj ulema kaže da je to skoro, znači skroz do predikindiju, skroz do predikindiju kako bi ljudi mogli lakše u džamatu da klanjaju podne i ikendiju. I također kod učenjanka hanefijskog mezeba, znači pohvalno je sabah da se klanja, da se klanja pred izlazak sunca. Znači ne odmah pred izlazak sunca, nego neki možda znači 20 ili pola sata, znači prije izlazka sunca na osnovu neki predaja, kao što je predaja koja zabilježi imam termiziju u svom sunenu, asfiru bil fejr fe innehu a'zamu lil ajl. Znači, iako, znači, džumhur islamski učenjaka kaže da je bolje da se klanja, da se klanja u prvom, u prvom, da se klanja u prvom vremenu i možda je to, možda je to mišljenje ispravni, Allah najbolje zna. Znači, ovom modu ukazujem, znači, da vam ne bude čudno zašto, znači, se kod nas sabah većinom uči e, znači, u nekim džematima skoro do predizlazak sunca, zato što od učenjaka anefijskog mezeba, znači, pohvalno sabah da se klanja, pohvalno da se sabah klanja, da se klanja, e, da se klanja tada. Dobro, sljedeći šart, الشرط الثامن واسمي شرط كويس بمينا ودي بيسات يست استقبال القبل أكرتاني أكرتاني برما قبل إي بيسات ودي بمينا والدليل قوله تعالى استوشت دسي شفتي آية استوشت دسي شفتي آية سورة سورة البقرة i je li znači tačni je znači dio ajde Allah dželle šanu kaže fa walli wajhaka shatr al masjid al haram i ti svoje lice okreni prema prema mesdžidul prema mesdžidul haram uh, kada pita nukretanje prema kibli Allah vam dao svako dobro, znači ovdje želim da spomenem e, nekoliko stvari. E, prvo, e, okretanje prema kibli, e, islamski učenjaci spominju da može da se desi u, e, da kažemo, u, e, na dva načina. Da čovjek bude neposredno blizu Kabe. Znači, kao što, na primjer, kada, e, e kada, e, u momentu kada Allah Đeršanu počasli čovjeka sa hađom ili sa umrom, pa bude blizu Kabe. Kada, e, kada je u pitanju obavljanje namaza, znači u blizini Kabe, onda čovjek, znači svojim tijelom, znači mora da bude okrenut tačno prema kibli. Mora da bude okrenut tačno prema kibli, to jest da njegovo tijelo potpuno pogodi kiblu. Znači još jednom ponavljam, znači kada klanja u blizini Kabe, znači njegovo tijelo, znači mora potpuno da pogodi, da, po, da pogodi, da pogodi Kabu. I ovdje još jednom kažem, e, dešava se greška, znači eh, u haremu, znači Mekke se desi, znači da ljudi klanjaju, međutim ne vode računa. Vidiš čovjeka, znači vidiš šašičare, znači da on, da on znači svojim tijelom fula, fula, fula kab. Međutim, znači kada je, znači mora tečno svojim tijelom da pogodi kiblu. Međutim, kada je čovjek udaljen, kada je čovjek udaljen, kada je daleko, kao što smo mi, na primjer, sada ovdje, onda je dovoljno da se čovjek okrene prema strani kible, prema strani na kojoj kibla. Šta znači strana? To znači, znači da nije uslov da pogodiš, tako da kažemo ono svoj posto. Nego može da se desi određena, znači može da se desi određeni, određena devijacija kada u pitanju, kada u pitanju pravac. I od ovog uh, spominjem i ukazivam zato što je ovo olakšica koja je došla u sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer poslanik alaihi salatu wa sallam je stanovnicima Mekke go, e, Medine govorio al qiblatu bejna al mešriqi wal maghribi. Kibla je između istoka i zapada zato što je u tom pravcu, znači ono što je između istoka, između zapada, znači ka toj strani svijeta, znači kad okreneš to je, to je kibla. Znači nije, znači može da se desi određena, može da se desi određena devijacija, kažemo naravno, znači to je zato što je ta olakšica, odnosno ta, e, taj tahfif ili olakšanje došlo u sunnatu Allahovog poslanika sallallahu, uh, Allahovog poslanika sallallahu alihi, alihi sallam. E, naravno, postoje također momenti ili stvari kada sa čovjeka spada okretanje, kada sa čovjeka spada okretanje prema kibli. E, od tih stanja jeste velika poteškoća. Velika poteškoća, na primjer, da se desi da je čovjek bolestan. Da, da si, na primjer, bolestan ili bolesna i da imaš veliku poteškoću da se okreneš, da se okreneš prema kibli, pogotovo ako ležiš. U tom slučaju može da, se, da dozvolite da klanjaš u drugom pravcu, a ne u pravcu kibli. Ili također, e, na primjer, ljudi u slučaju rata ili u slučaju ratovanja, ili na primjer, ljudi u slučaju bježanja od neprijatelja, znači ukoliko bi, znači bila velika poteškoća za nje da se okrenu prema kibli, u tom slučaju šta? U tom slučaju dozvoljeno, u tom slučaju dozvoljeno da, znači da klanje u drugom pravcu, a ne u pravcu kibli. Također, ono što savremeni islamski učenjaci ovdje spomenuli jeste da e, u savremenom, je li E, u savremenom, jel, u ovom vremenu, znači kada čovjek putuje, na primjer putuje avionom ili putuje autobusom i neće avion ili autobus, znači stat u vremenu, namaskom vremenu da obavi, dobavi obavi namaz, nego je prinuđen u tom slučaju da rure radi, kao što može da klanja sjedeći ako nema mjesta, na primjer, u avion da klanja e, stojeći, znači klanja se sjedeći, ako ne može da se okrene prema kibli, znači okrenut će se prema načunom pravcu gdje može, gdje može da se, gdje može da se, gdje može da se, e, da se okrene. Također je u sunnetu poslanika alihi salatu nam došlo, znači uzetak ovoga je e, klanjanje na file u toku putovanja. Znači kada čovjek klanja, kada čovjek e, putuje, E, bilo da, e, bilo da putuje pješke ili da putuje na jehalici, dozvoljeno mu je da klanja na filu, a da se ne okrene, da se ne okrene prema kibli. Znači to je izuzeta koji je došao u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Međutim ovde e, želim Međutim, ovdje želim da ukažem jednu stvar, a to je kada je u pitanju namaz u, u prevoznim sredstvima. E, ovdje ljudi, tako da kažemo, e, dosta e, stvari olahko shvataju. Znači, kao što sam rekao, kao što sam spomenuo, Znači, dozvoljno je klanjati u prevoznom sredstvu, na primjer u autobusu ili avionu, u slučaju nužde, da neće stati. Međutim, ukoliko će autobus stati, ili ukoliko se, na primjer, mogućnost da pitaš da li će stati, ili, na primjer, znaš da će stati, onda u tom slučaju moraš da obavi, i, na primjer, u avionu ima mjesta, znači da klanjaš stojeći, na primjer, ako je avion veći, onda moraš, znači, da klanjaš, da klanjaš stojeći. Međutim, ljudi, znači, ponekad e, ljudi, e, veliki broj ljudi to lahko shvataju. Pa čim uđe u prevozno sredstvo, znači bilo da ima mjesta, da nema mjesta, da će stati, da neće stati, dozvoljava sebi da klanja i sjedeći i da se okrene prema kibli tako dalje. Znači ovdje se vraćamo na, na stvar, na pravilo, a da je to je fattakullah nestata'atum, bojite se Allaha koliko možete. I da čovjek zna da je takvaha huna, da je bogobojaznost u prsima. Znači čovjek znači, mora da vidi mogućnosti da li može ili ne može i to se vraća na njega, odnosno na njegov odnos, odnosno između njega i uzvišenog Allaha, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I e, deveti, deveti šart što je spomenuo pisac jeste emije, jeste namjera. Kada je u pitanju, kada je u pitanju namjera, znači već smo o tome govorili, znači namjera je to je da čovjek e, razlikuje između znači farza i farza i farza i na file, to jeste na primjer kada staneš da klanjaš farz podne namaze, znači da znaš da je to farz podne namaze ili farz tog vremena. Znači da znaš da ne klanjaš na filu ili da kada klanjaš na filu da znaš da klanjaš na filu da ne klanjaš farz. Znači to je, znači to je u stvari nije. I njegovo mjesto je u srcu. Znači da čovjek zna šta da klanja. I zato još jednom ovdje ukazivam kao što sam rekao, znači čovjek ovdje treba, ne smije da dozvoli šejtanu prilaz, znači bez sve sama. Znači čovjek, jesam ne zanijetio, nisam ne zanijetio, pa se desi, na primjer, čovjek zanijeti, pa vidiš da prekine namaz, pa opet Allah okvar, pa opet prekine namaz. Znači ljudi neka stanu u džemat, isto kada klanje u džemat, samo donese tegbir, Allah okvar, Allah okvar, Allah okvar, Allah okvar. Znači zašto? Zanijeti pa prekine. Nisam dobro zanijeti pa prekine. Pa opet zanijeti pa prekine. I tako dalje. Znači isto kada klanja, kada klanja džanazu, kada klanja džanazu namazan, sa Allah Đelšanuhu sačuva i da izliječi ljude od, od vesvesa. I ono što je ovdje pisac ukazuje, jeste od talafodu biha bida'a, izgovaranje e, nijeta riječima da je to novotarija. I kao što sam već bio spomenuo, znači kod e, islamskih učenjaka sa četiri mezeba, kod učenjaka hanefijskog mezeba, kod učenjaka šafijskog, malikijskog, bili kod znači, učenjaka sa četiri mezeba su složni da izgovor riječima novotarija. I to nije prenašeno niti od poslanika sallallahu alihi wasallam, niti od pravednih halifa, niti od ashaba, niti od tabina, niti od četvrce imama i tako dalje. Dobro, i ono što je spomenuo ovdje pisatsko kao dokaz, od dalilu al-hadith, al-ladhi rawahu Umar, dokaz tome je hadith koje je, koje je prenio Umar, E, hadis u Buhari muslimu, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže innama a'malu bin nijat, dijela se cijenije prema namjerama, o, o innama li kulli mri in manewa, i svakom čovjeku pripada, svakom čovjeku pripada ono, i svakom čovjeku pripada ono što je, što je zaslužio. Znači, s ovim bi završili govor o s ovim bi završili govor o šartovima, znači koji je, koji je devet šartova, znači ovi devet šartova dobro naučite, one stvari koje smo ovdje spomenuli, znači ukratko, ukratko dokaza, a ono što slijedi jeste govor, jeste govor o, o ruknovima. Pa ćemo za Allahom tebarik wa ta'ala pomoći napraviti jednu kratku pauzu, pa ćemo znači, početi sa govor o ruknovima, ruknovima namaza. Sallallahu ala Muhammadu wa أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح